Տիկին Բալայան ողջ Արցախահայությանը խուզում է այսպես կոչված վիրուսային հիվանդությունները, որը կրում է սեզոնային բնույթ։ Կարծես թե այս զմեր թեպետ արևոտ է, բայց մի քիչ ավելի շատ են հիվանդանում։ Խնդրեմ նախ ընդհանուր այդ հիվանդության մասին։ Ինչ է կոչվում այդ վիրուսը, արդյոք կա վիրուսային հիվանդություն։ Ամեն տարի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արձանագրվում է, ինչպես բոլոր երկրներում, սեզոնային գրիպ եւ վերին շնչուղիների սուր հիվանդության գրանցում։ Սկսած նոյեմբեր ամսից մինչ ապրիլի վերջը իրականացնում ենք ամեն տարվա վերաշնչողների, սուրբարակների եւ գրիպի հիվանդության մոնիտորինգը։ Ամեն օր տվյալները ԲԿԿ բուժկանխարգելիչ հիմնարկները ներկայացնում են առողջապահության նախարարության տեսչություն, ամփոփում եք եւ կատարում եք վերլուծություններ եւ հսկողություն եք իրականացնում։ Այս տարի համեմատ անցած տարվա տվյալներին, տարվա կտրվածքով գրանցվել է 18000 մոտ դեպքով նվազում, իսկ երեխաների շրջանում 5000 դեպքով։ Եվ նախանցած տարի եւ այս տարի գրանցվել է գրիպ B շրջադեպի հիվանդությունը Այսինքն այս տարի դեկտեմբեր ամսին 26-ին եւ հունվարի 10-ին վերցրել եք մոտ 49 հիվանդ մարդկանց, հիվանդ անձինց, քսուկներ, քիթմպանից եւ ուղարկել եք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի շրջաբանական վիրուսաբանական լաբորատորիա։ Եվ այնտեղից մեզ տվել է կարինե գրիպ B։ Գրիպ B։ Գրիպի եւ վերին շնչուղիների վիրուսները տարբեր են Դա սովորական սեզոնային գրիպ է, որը ամեն տարի մեզ մոտ գրանցում է։ Ունենք 3 շրջատիպի գրիպ A, B, C։ Անցած տարի եղել է գրիպ B, նույնպես այս տարի գրանցվել է գրիպ B շրջատիպի։ Ուղղակ էտա վիրուսի շրջատիպային առանձնահատկությունները։ Բարթացված տեսակներ գրիպի։ Բարթացված անցած տարի ավելի շատ եք ունեցել բարթացած դեպքեր, դամ այս տարի։ Այս տարի չնայած որ գրանցվել է նվազում, բայց դեկտեմբերի վերջին եւ տոնական օրերին ավելի շատ են հիվանդացել երեխաները Իսկ հիմա կարծես թե ավելի շատ մեծահասակներն են հիվանդացել, բայց ընդհանուր մակարդակը հիվանդության ամեն շաբաթ մենք վերլուծություն եք իրականացնում եւ ես կարող եմ ձեզ ասել երեկվա տվյալները։ Եղել է 37 հիվանդ ստացանարում, 22-ը երեխա։ 13 թոքաբոր բեկունեցեք, 13 թոքաբոր բով հիվանդներից մեկը երեխա։ Դուրս են գրվել 20 հիվանդ, 14 երեխա, իսկ հիմա ներկայումս 38 դեպք է քնեցել վերին շնչուղիների սուրվարակ, ստացանարում հոսպիտալացված դեպքեր, 18 երեխա, ընդամենը 20 թոքաբով 2 երեխա։ Երեք դուրս են գրվել 9 հիվանդ մանկական արևիկ հիվանդանոցից։ Ամեն շաբաթ ախտահանման ռեժիմն եք նայում, հիվանդների վիճակին եք նայում, երեք եղել եք արևիկ ՄԲՄ ՓԲ-յում, վիճակը այդքան էլ բարդացած չի։ 16 հիվանդից 9 երեք դուրս են գրել։ Կարծես թե հիմա նույն մակարդակի վրա է։ Ընդհանուր եթե մենք համեմատենք նախորդ օրվա եւ այս օրվա ընդհանրապես հոսպիտալացված դեպքերը ավելացրել են 1 դեպքով։ Քան շատ չէ մասամար։ Բուժքան խարգելի չիմնակները ապահովված են դեգիդրատացիոն լուծույթներով, ախտահանիչ միջոցներով, միանգամյա օգտագործման դիմակներով, աշխատողները աշխատում են դիմակներով, ձեռնոցներով, միանգամյա հաճախակի օթափողություն պետք է իրականացվի եւ հիվանդ երեխաները չեն հաճախում անկապարտեզներում կատարվում է ֆիլտր, հիվանդ երեխաներին ուղարկում են տուն։ Անշուշտ դուք ստուգումներ եք կատարում այո, այո, տեսչության մասնագետները ամեն օր շրջում են, այսօր հաճախել եք առաջին անկապարտեզը, այսօր գնացել եկել է 4-րդը։ Ես եղել եմ Արևիկ ՄԲՄ-ում եւ վաղը կգնաք ՀԲԿ-ն։ Ամեն օր մենք այդ հսկողությունը իրականացնում ենք բարթացած դեպքեր չունեք։ Վերակենդանացման բաժանմունքում Արևիկում երեկվա տվյալներով նեանատոլոգիան բաժանմունքում մեկ նորացին է պարկացվի ՇՍՎ-ով։ Ինչ է հիվանդացել։ Չէ, հիվանդացել է ուղակի հիվանդացել է վերին շնչողների սուրվարակով թեթև ձևա։ Սանր չի, ուզում եմ դիմեմ բնակչությանը, որ եթե հիվանդ են մնան տունը, չաչախեն մանկապարտեզ, աշխատանք, դպրոց, պետք է առանձնացվի, մեկուսացվեն իրան նրանք առանձնացնեն սպասկը, հաջախակ է օթափողություն կատարեն, խոնավ մակրոմ եւ կանչեն բժշկին։ Չի զբաղվեն ինքնաբուժությամբ, քանի որ գրիպի բուժումը տարբեր է մյուս վերինշնչողների հիվանդության։ Հենց առաջի օրերը հատկապես մեծահասակները եւ մինչեւ 5 տարեկան երեխաները պետք է հիվանդացության առաջին ժամերին հոսպիտալացվեն։ Նշանակելու են համապատասխան բուժում եւ կապակին։ Տիկին Կարինե, դուք նշեցիք, որ բնականաբար այդպես էլ պիտի լինի, որ բուժհաստատություններում կանխարգելիչ միջոցառումները ձերծումներով կան, գրանցվել են սեզոնային գրիպի դեպքեր շատացել են, բոլոր միջոցառումները կատարում են։ Անշուշտ այդպես էլ պիտի լինի, ցավոք ոչ բոլորն են տնային պայմաններում կատարում։ Մայրունեք առողջապահության նախարարի հրաման բակային համայցերը իրականացնելու համար։ Հենց այդ բակային այցերի ժամանակ հայտնաբերում եք այն անձանց, ովքեր ժամանակին չեն դիմում։ Այսինքն բժիշկները, բժքույրերը տուն արտոն շրջում են եւ տեսնում են ամենը Իրան հասցներով էլի տեղամասային վանքաբույժները եւ բժիշկները եւ հայտնաբերում են այսպիսի հիվանդներին անհրաժեշտության դեպքում հոսպիտալացվում են հատկապես մեծահասակները հատկապես մեծահասակները մայրերը դիմում են եթե երեխա է շուտ են դիմում բժշկին իսկ մեծահասակները տենց է հայտնաբերում ինչքան էլ հորդորում եք ինչքան էլ պահանջում եք ցավոք մենք շատ հաճախ ենք զբաղվում ինքնաբուժմամբ նույնիսկ դեղատներում եղել են այնպիսի դեպքեր, հենց այս տարի է եղել Տիկին Բալայան, երբ հիվանդը այցելել է մի դեղատուն, լրիվ ուրիշ դեղ են նշանակել, այցելել է երկու մասնագետների մոտ, արդեն իսկ առողջապահության համակարգի բժիշկների մոտ նրանք էլ են տարբեր դեղեր նշանակել։ Ինչ կարող եք ասել դեղատնային գործնեության մասին։ Ինչ կարող եք ասել նաև դեղերի մասին եւ ինչ միջոցառումներ կիրառել, որ เป զի այսպես ասած գրիպը խույս տա մեզնից։ Բուժումը պետք է նշանակե միայն տեղամասային մանկաբույժը, ոչ թե դեղատնային աշխատողը։ Ասեն, որ սովորական հակաբիոտիկները չեն ազդում գրիպի վիրուսի վրա Այսինքն պետքա հստակ իրականացվի հակավիրուսային բուժում ելնելով հիվանդի վիճակից եւ ճիշտ բուժումը պետքա նշանակի միայն բժիշկը կամ մանկաբույժը դեղատան աշխատողը իր ամկչոնը նշանակի։ Քանի որ ժամանակը անցնում է եւ տվյալ հիվանդի մոտ գրանցվում է բարդություններ։ Այդպիսի բուժման անձինք ցանր վիճակում հոսպիտալացվում են։ Ժողովրդական բժշկությունը։ Ժողովրդական բժշկությունը եւ օգտվում են նաեւ բժշկները, այսինքն հաճախակի ընդունել հեղուկներ։ Հիմա կարծիք կա, որ դեղաբույսերի թուրներ, սովարական բնաբաներով թեյ, լիմոնով թեյ, մեղրով թեյ օգնում է Բայց եթե բարթացված է ժողովրդական բժշկությունը չի կարող օգնել։ Թեկուս եւ բարթացած չի, պետք է նշանակի բժիշկը, կարողանային բժիշկն է նշանակի նաեւ սրեստը народной терапии կարող։ Այո, Տիկին Բալան նշեցիք, որ սովորական հակաբիոտիկները չեն օգնում։ Ինչու՞։ Վիրուսային հիվանդության ժամանակ։ Միայն վիրուսային հիվանդության ժամանակ։ Միայն վիրուսային, եթե մենք հունվարի 10-ին ուղարկել ենք սուկներ Երևան, 6 դրական արդյունք ունենք։ Եթե տալիս են գրիպ B, գրիպի Боже мой! անպայման պետքա ուղեկցի ելնելով հիվանդի վիճակից օղակի օգնում է նաև դեգիդրատացիոն թերապիան միջինցանության հիվանդներին տալիս են նաև հակավիրուսային դեղորայք մեր հիվանդանոցները ունեն այդ դեղորայքները անցած տարի Հայաստանն էլ ամս ուղարկել բուժ հիմնարկները ունեն անհրաժեշտության դեպքում դա որոշում է միայն բժիշկը հունվարը ձմեռվա ամենախիստ եղանակն են համարում սակայն արևը միշտ էլ մեր բարեկամն է եղել կան այնպիսի կարծիքներ որ այս Արք եղանակը իր բաժի մեղքն ունի վիրուսային հիվանդությունների դեպքում։ Համամիտ եք Գիտեք, ժողովրդի շրջանում խոսակցություն կա, որ ցուրտ ձմերը կարող է իջեցնել վիրուսային հիվանդությունը, բայց գիտականորեն դա գիտականորեն ապացուցված չէ, բայց կարծես թա համընկնում է, որ տակ եղանակի դրա համար այդքան քիչ։ Ահագին իջեցում է գրանցվել այդ հիվանդության, մենք ուրախիկ ճիշտ է մի քիչ բարդություններով են եղել հատկապես մեծահասակները, բայց վիճակից դուրս են գալիս եւ ձեր խոսքը Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի ռադիոընկերներին։ Բոլոր արցախցիներին շնորհավորում եմ նոր տարի կապակցության, բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, խաղաղ երկիր եւ խնդրում եմ ողակի հատկապես մեծահասակները, ռիսկի խմբերը, այսինքն 65 տարեկան բարձր անձիկ, հղիները, երեխաները մինչեւ 5 տարեկան անպայման հիվանդանալուց դիմեք եւ բոլոր հիվանդները դիմեք բժշկին։ Հնչյունարանը հատեցել էին կասկանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են։ Հնչյունարը ռեժիսոր Լիլու Ահրապյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Վոլխանյանը և հավորդման հեղինակ ու հերող Սոմա